Jean-Luc Mendizabal gurekin egunon zuri? Egunon zuri, ere? Bai, e, ez gira untxa moldatu ordean iduriz. Ego? Ah, <laughs> bai, e, ba, estudiotik egin behar egin, be, telefonoz egin den dugu zurekin, Jean-Luc, ah, egunon, egun Eh? Ah, izan dugu zerbait eh, gazki eh, komprinitu gure ertien. Eta... Gaizki gulektu eh? gira. <laughs> Ordean, azkain dara zira, uh, edo azkainen bizi zira, ez dakit azkain dara ziren ez? Ah, Jean-Luc. Jean-Luc. Doni Bandaka niz. Doni Bandaka zira. Ba, ba, ba. Eta guain, Et... guain dola guti, guain si bizi nahiz. Ah, si bizi. Horain, bai, bai, bai. Aipatuko dugu azkaingo uh, eh, itzamintza, baina nanzu hau zu egian bizi zira hor no? Ba, ba, bo, uh, eh, itzamintza sortu gino gaik, eh, bo, uh, azkaino ginen denak, eh? Eta uh, taldeko uh, kide gehenak, uh, bo, uh, azkainerrak edo engurukoak, bai, uh, Donimandarrak, Simbertarrak, eta pixkat oh, biti eh, hor uh, ingurukoak, eh, denak. Bai. Zuk ze hageman duzu eh, eskorarekin uh, zure aurtzaroan eta tipitatik? Hau bet, bai, Doniman eguin oizu, bai, uh, nire, nire aurtzaroan, uh, frantzesa zen uh, gehien denetan, hori zen gehien bat, eh, frantzesa, eh. Bago itxean, bago egin biti, beti mintzatzen ginen hiru hizkuntzaz mintzatzen ginen txan. Bai gazteleraz, bai eskolaz, eta eta eskolan zigur frantzisez. ere zagatik, eh? Ebe, bo, gure nene eta gure burrasuak. Zerrikoak, bo, zerrikoak ziren, bo, ba, ba, kutakoz. Nungon zirela barkatu? Ama ondarrikoak? Hmm? Eta aita, bon, aita, aita txik egin bat, aita txik eh, uh, Ados? Eh. Eta zu, zu oh, bi, bi eskalkien artean egon zira, ordean? Bon, bon, bon, bie bat, bon. Uh, beti txan magin moen, beti eh, zen, uh, uh, gure txan, uh, gure gure ursaba mutilizarra eh, biti eskoa zaizien zen, ezakien berzeikuntzarik eta eta gurekin eh, eskoaz, gu frantzesez, eh, eta <laughs> biti, biti hola haitu biti, eta gero berriz, adinarekin biskat uh, uh, berriz, uh, berriz kuratu dut eskora, hori da. Mhm. Bai, bai. Zuk bizian zer egin duzu? Zer bizian zer egin duzen? Zer lan mota zinuen? egin ditut uh, lan mota emis. Abai? Egin dut, uh, astapenean bon, gazte-gaztik ero gizu gure, gure adineko uh, gusiek uh, amala bortetan uh, asten ez dut pasatuta, hasten ginen uh, apprentizare egiten. Eh? Uh, Eta egin dut uh, patizirian, gero, gero uh, txasuan bilina izere, E, gero familia usua zen e, hemen du limanen eta ziburun jantzariak eta itxasuan eta itxasu magna ere bina ez ere unzian biletan eta marinera izan zira? agantzale izan zira? agantzale eta marinera biak zer da desberdintasuna? agantzalea eta agantzalea eta marinera dira e, unzi unzi euh, karga onzi handietan, Ah bai, gauzak tra, garraiatzeko. eta horiek horietan ez ditu nahi zen. Zer nahiago zinuena? Bo, ma ditu nahi zen, uh, sei urtez, eba kerite. Bo, ez da gaizki? Lan dorpea da, ez? da, ez dugu gara, jantzalia. Mm. Eh, eh, eh, mm. Jantzalia, haitu bai. nahi zemen, ziburun eta eta ne haitarekin, ne haitak jantzalun zibat bat zuen, gero, elbili nahi zere, zera, onzian dietan ere, ben, endaian, eta, zera, mm. <laughs> eta gero ibili naiz <laughs> munduan zehaz ere, <laughs> munduan bajana ere ibili naiz, ah. beste guntzi batzekin ere, <laughs> hori da. Abai, ah, urhun uh, eh. jantzira? Aba, ah, aba, bizki urhun, bizki urhun. Egan, ibili e, e, naiz, e, zara, nola nuen, ezo? Mm. Eta, eta sukaldian ere bizkat, ere, eta ibili naiz, uh, zara, uh, kroazireko Ah, ere? txintxuketa sail... Txintxuketak, de... bai. Sail desberdinan edo bazinuen sail bat berezitua? Ah, nuen, denetarik ero. Baxo, saltegitiki bat zen, moen handitu dute, me zen, eta boen bizen ginen, boen, reion guzietan. duzu, etxan ere egiten duzu, txintxuketa? Ba, pixkat ere, ba, ba, ba, ba, Uh, biziki hona da nintzen uh, jendi ere espikatzeko, eh, nola egin behar zen. Ah, komertziala hori anpiskat? Ba, bai. Eta biziki hongi uh, espikatzeko, eta, Eta gero, endaian, bo, ba, irune ondoan da. Mm. Ba, ginetuen eskuadunak, eta, bo, irunen, eh, bo, bereziara irunen, eh. bezala, eta, ba, dira, espainola niz, eta bo, o, beti uh, iru nintzen ginen hor, mm nahien, <laughs> eskoraz, gazte edaz, esigur, patxe zain. Eh, alde batetik izan duzu eh, patiziar eta sukaldetan hor gordea, etzino nahumanik eh, klientekin edo bezeroekin, eta eta beste alde bat izan duzu bezeroekin. Baite duzu harreman hori, jendeekin? Ba, ba, ba, nuen gustuan. ba? Ba, ba, ba, zigarri ongi zen. Uh, Maginituen gure, gure bezero uh, eh, usaiazkoak eta oh, oh, beti horbizien zienak eh, horrat, eh, nahiako eh, saltu eta biziki arrasongi, uh, Eta zer gana idu ordean, Jean-Luc, guai uh, erretretan zidela? Bai, guai erretretan, eh? Ba, ba. Guai erretretan, Eta bon, beti uh, bon, lotura handia izan dut eskolarekin, egon nahiz ere uh, bost urtez uh, aekako erakasadea ere, doni maneko aekan, e, uh, eta bon, mahi guztietan, eta horra, hastapenetik, uh, ba, ba, uh, uh, eh, horra, uh, uh, lalugoian, eh, hasi eh, nintzen, eh, uh, doni maneko uh, aekan, bon, beti erakasade bila eh, bizten ginen, eta formakuntzak ginen dituen, aekan, gara joita oazen, zen, eh? omakuntza egiten genituen, eta gero erakasle, eta bon, oh, eta prudenekin, ere, uh, gure erakasle frumazailea, eta... Pruden txudupe? <laughs> Ah, bai, bai, eta horra, oh, ekin beti, bide, ibizen ginen, hola, eta horra, hola eh, zen, eta gero bon, gero bon, momentu batean, bon, aekaskizen, etako, eta gero, Egoen dira, egoen dira, e, bi mila eta marian, hola, eh, azkainen, nola bildu ginen, talde bat, eta nire nedi, nedi eta, jean eh, eta, sortuko dugu, eh, sortuko dugu zerbait, errekin, azkainen, eta, eta, hola, sortu ginen, eh, sortu ginen, eh, uh, eh, ezamintza, ekartea. Eh, beharra bat zen, eh? zen beharra. Eh? Endia, e, bilkizen, aikartik, urte eginenik eta uh, mintzatzeko eskasa eta pratikatzeko gien bat eskolaz mintzatzeko eta eta hola sortu genuen ezamintza. Sortu Ekartea. Untsa, bai, bai. eginen dugu pausa bat, hautatu duzun uh, Xavier Leteren uh, kantu batekin, eh? Xavier Leter, ba. gustuko duzu ere? Ba, ba, biski, ba, ba, ba, ba, Et, ba. Eta lehen pausa eginen dugu beraz, ni naiz kantu hautatzen, hautatu uh, baituzu uh, Jean-Luc ba. Mendizabal gure goizontako gomita dugula. Bai, eski. zikinen iturri garbiak aurkitu nahi dituen poeta tristea. Ninaiz kaletan zehar neguko eguzkitan lanera dihoan gizon bakartia. ni naiz ostori gabe gelditzen ari den ardaskale horra ni naiz pasio zahar guztiak kiskali nahi dituen biotzi eskorra Amurrematen amurre maten duen bizti bildurtia. Ninai zezer ezetik ies munduaren erdian ezin aurkitutako ametsurrutia. Ametsurrutia. naiz irri farbakoitzean gazte ondarrak galtzen dituena Ni naiz itxasoko aizeak gogorra dituen lainoen negarrak Osasun zabarrari Etxipenez loturik Dadukan katea Ninaiz beste asko bezala Neguko eguzkitan Otzakiltzen dagoen Gizon kartia Ninaiz lorerik gabe, gelditzen ari den, ardaskale horra. Ninaiz pasio zahar guztiak, kiskali nahi dituen bihotzi eskorra. Xavier Leteren eh, ninaiz kantua entzuten ginuen eta gurekin eh, dugula Jean-Luc Mendizabal eh, astezken goizuntako gomita eta hier merda barkamenak zaitut berri zabixatu <laughs> ementik egin behar ginuela algarrizketa hau zuzenean eta beraz telefonoz segitzen dugula zurekin deskubitu dut Jean-Luc Lucien deitzen zinela Ba, Jean-Luc Lucien biak bai. <laughs> Bo, uh, e. neok ez zaitu deitzen? Ba, inork ez, izan da bakizu, bakizu den e, familietan. Eh? E, gazki mana izan zen eriko etxean. Abo? Bai, ba, ba. emana zuten astapenean Lucien. Mm -hmm. Bon, manuain zera amatxibat uh, Lucien azuen duna izena, eta uh, amatxia, eta, eta bon, emergen makizu izenak beti, hola, leheno. eta gero, enaute behin ditu, izien beti ditu, kizorik, hor beti aldatu izan behar, beti aldatu izan dut, eta gara, hor, orain oain eta atxiki dut bizien. Mm. Nola, faperetan, ofizieletan, maiz, izien den, hori biak ditut hori. Mhm. <laughs> Ados, eta itzamintza beraz elkartea azkainen ah. sortu zela, eta ba. aipatzen zinuen, eh, eh, galdea izan zela, eh, ze aekan kurtsuak hartzen zituztenen partetik, ze pratikatzeko, da eskora aekako kurtsu eta ez Ba, hori zen, gehen bat, jendiet batzuk, idontzien, bospasei urtea ikan, eta eskasa bat zuten, E, bertako eskuara, e, eh, egun guziko eskuara mintzatzeko, eta, eta, eta gero beste batzuk ere, olako abezinen, olako publiko bat bada ere, eta berze publikoa zen ere, e, beti, e, beti danik, eh, tikitatik eh, eskualdunak genak, main baina imekizu, oraingo, oraingo uh, gauza berriekin, eta hitzak berriak, eta uh, eta, no, ba, zuten horako eskasa bat, eta hola, hola e, bide ginen gauzak egiten, eak eskoraz, izberriak, eta nena, bazo. Hmm. Egeka ikasi gute etxean, etxean, e, e, arras e, eskora beratxa gute, eh? Beratxa, beratxa. Baina, horrengo e, gauzetan mintzatzeko, piskat, e, uskur piskat, oia. Eh? Alfabetizazioa falta biskat. Ba, hori zen, gehien bat. Eh? Idaztea eh? eta... Idazteko eta irakurtzeko eta... Eta horra, horra sortu ginoen, bazen beharra bat, eta horra sortu ginoen gure, gure izaminzal kartia. Hmm. Ez dituzuek kurtsuak emaiten, ez da hori itzorduaren eh, funtsa, eh? Ez, ez da gure elburua, ez da, da kurtsuak emaitea. Gu, jaxen, gure publikoa, da, beti, jen ja, bost urte, eh, beden bost urte, Eh, noai, eh, oain erraten dute, be, be, be, be, be bat, hola, eh? Behar dute beden uh, uh, maila bat, eh? Uh, gure, gure elkartean jartzeko, Beden be bat, bebi, Bebat, Be bat, bebi. Ba, ba, ba, ba, ba, Eta... Piskatzen nizaziko, oi. Bai. Eta nor da, ah. ze... ze diende muta da, hola bat bon, e- ez gira, ez gira, ama, ama, ama, ama bost, ama, hola, hola, eh? Ama bat, ja, eh? bat, ama bi bat zuten. Bon, batzuk zuke bat zuten, torzen dien, bizo bat zuten, torzen, e e, uh, gure publikoa da horia, e, eh, e, eh, tut, or, uh, eh, eskualduna, eskualduna, um, Uh, beti etxean egun dena uh, tikizitatik eskolaz, da gero, jondira, lana, lana, lana ekin duen dira, gero beste unbeida, eta, eta behar dute berriz, berriz mintzatu, berriz mintzatu esporaz, eh? badugu leko publikoa. Hmm. Gero badugu publikoa ere, Uh, eskoazunak, eh, eh, pratikatzeko gehien bat, mintzatzeko, ez soa salietan eta mintzatzeko, eh, badugu, horakoak eskoazun, eskoazun, eh, beti Eh? Eta hor, da gule publikoak. Eh? Mm. Batzuk, eh, aikatik pasatu dienak, berriz, berri eskuratzeko bene eta gero berri publiko bat ere, bat dugu, eskualdun eskualdunak, eta horzen dienak, gehien bat mitzatzeko gurekin eskuratzeko. Mm. Ba, Batea ere eh, publiko bat, eh, beren uh, seme alabedi uh, erakatsi ez dietena eta gero arraurak edo aurtipiak aldu direlarik uh, eta txita amatxilekin behiz uh, eskola zartzeko parada badute jende horiek? Badira horakoak bai. ere? Ba, badira horakoak ere, bai. <laughs> badira ere. <laughs> Bela onaldi bat bai. galditu duena transmisio hori aurreri eta gero oh. berriz hasi dena eta dolutzen zaie ere uh, ez jakitea. E, bai, e, eh, horrak atxikitzen zuzera harik. Eiek, berriz, eh, <laughs> eh, sartu, bena horrekin ez dira batzu zukerraten zinuna, ezkete akutxe, eh? bena horrekin, bena aurtik eki, berriz ari e, hori da. Hori da. Eta itza mintza alkartean, ez duzi bakarrik hori egiten, Jean-Luc, badituz ere, uh, atelaldi ah, batzu, behar da denbora baitugu eh, animazioak baitugu, eh? ateraldiak, oin programatu baitugu, ateraldi batzuk, eh? or eh, berriz abadia, berriz ongi besitatu, pentsatu dugu, berriz ongi abadia, berriz barnean besitatu ongi, eh? eh gero badugu bai honako alde zarra ere, ongi besitatu ere, bai? Eskolazko bai. bisitak izanen dituzue ba, ba, gidekin, ba, eh, hori da? Beti gu eskolazko bisitak iten dugu. Ba, igual, egin dugunak ere, beti eskolazko bisitak egin dugu. Eh? Egin dugu azasko, eh? ere, eh, gade nortean, eh? egin dugu... Eh, eh, Ba, ba, ba, edu zaztik, gauzat, egin dugu, eh? Mm. bat bada juston duan. Eta hor bisitan guinen, mar bat kine, eta gurekin maziren zakit inglesak edo, ez din inglesak, eh? edo danen mexikoak, eta bisitazen eskolaz gurekin. Eta biziki konten ziren dena egitek uh, gero uh, gidariak iten zuen piskat inglesa zeren izopena piskat, gehien bat zen eta jen joiek, soratuak ziren, eh, eskuara intutia, bisita osoan. Ikusten duzu, ez zuten nola, ze, ze, egiten duten, bat zuten, eh? Aha. Mm. Ah, dut, dut, buruan, gero edin eskuara, ze, arantzazu edin eskuara, zekin dugu, eh, behin, eta... Jo ikusi, ba. basen afaroan gaindi ere ibilizi ez da bankako ba, amua gainak, isarriko ospitalia. Ah, ospitalia, eta, oh, minintu, I, eta ibarlako makilak, horiek ongi ezagutzen ditut, bi, ba, bi ba. anaiak, ba. biziki interesgarriak. ja. <laughs> Ah, egin nahi, horiek ere bai. bai. eta e, bertako hori... Eh, hor, uh, uh, kapera batzuk ere, badira, baizu, mm. uh, amargarren mendekoak, eta uh, UNESCO uh, eh? egin genituen bizitak ere hor, uh, izenak ez aizkituen uh, eldu, Eta ah, ibiltzen ziste mendian ere, edo kurri ibiltzen ziste ere? Ba, ezan beste ez. beste. Ezan beste. Ah, ba, egin dugu ere, uh, musioa ere, uh, Eh, ote izaren musia, eh, musioa, eh, gero ondoan egin dugu presiondegi hoi handiai, hor, bada bat ere, hor, ondoan ere, <clears throat> egin dugu ez da zirruzien hori izanez, egin dugu presiondegi bat ere, hor, oh, ondoan, bisitatu ere, eta oh, gazok, frango politak egin zugu, hai. aitzakia da beti eskora aritzea, hori da. Ba, trebeinu ere egin dugu ere, Enden ortean, Trebinu, Gasteiz, egin dugu ere. Arabako azken punta hor? Ba, Trebinu egin dugu. Ba, gida, bat batekin, eh? Ba, ba, hmm. ba Horiek finkatzen dituzi eta hortako barda bazinuten ere biltzar nagusia? Bai, biltzar nagusia bakinu merda. Eta bon, biltzar nagusia urtean bon, saien bezala, beti urteko kontuak, eta dena, eta dena. Eta... eta Eta zer c'est bon j'avoue ouais pas tout il euh il une une elle dit une euh sera traillée coach ça n'est aucun pied traillé coach Urbil-urbil-urbil-dienak izan dugu hondizak utzena. Hori <laughs> da, eta bai hona alde zaharra e, ginen dugu, gila bat egin eskolaz. Eta hori gero min bat ere, ez zen dugu egitea barba Bi min saldi, petxatuari egiten dugu egitea ere, e, bat, e, <clears throat> bat dugu gure akertean ere, erropeetik, mango lukkeela, eh, eta eh, ben eskola eta eskola maginelak eta mm. nola, nola ibilizien eta mendietan eh, eh eta eta gero beste bat ere pentsatzen dugu maitean hori ez da sigur eh, eh, eskola dientzat egin un bat eman edo nortean beraz, eh, eskola dientzat kusi behar dut, eta justu eman behar zuena, iztribu bat Eta ez gai izan denez, mateko, zen eh, gehien bat eh, nokari buruz. Ah, bai, toka ah, noka. Ah, toka noka, eh, toka eta arek du e, ikerte du noka gehien bat. Ah, bai. Eh? E, gai izan denez, bere, bere mintzalia mateko, agien Uh, bon, beti eta e, azken, azken e, eskualadian ere, mankin guen, uh, uh, andoni gaina, eh, eh, eta egin zuen uh, uh, mintzali polita, e, arras polita, beharko eskualari buruz, eh, eta pentsatzen ez ginuena, bildu, jendetza bildu ginuen. E. Hor, eh, uh, uh, gure uh, gela zen betia berroita, mhm. ezagera eh, handia, eh, ezkenen, berroita mar, edo berroita abos presua, pertsonek beziren eh, hor uh, uh, gelan. Eh, um, beti egin dugunak nintzaldiak edo zerbait, beti Bentsatzen ba, duguna, eh? beti jende etorzen da. Eh? Beti bada jende. Hmm. Beti bada jende. Ongi da, eh? Bai. Eskolaz bada publiko bat, eskolaz... Uh, nahi dutena, edo, eh, entzun nahi dutzenak, edo, uh, mentzaliak, eta publiko bat, beti. Mm. bon. Ah. Hori ere zuen Su, elburuetan ah. da, ere jendea gineraztea eta interesa sortzea hon da Ah, ba, Aste artetan zuek, eh, dituzu ordu guzi horiek, eh, eta alduden ba. uh, aste goiti hasiko da, sasoina berriz, eh? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Eh, zer da, ba, lehenian, zer da. Lehena, ba, urriaren lehena, ordean zer egiten duzera. Urriaren lehena, da, ba, ba, ba, ba, Nola pasatuko da? Bauzie puteo bat edo zerbait pentsatea eh, hau zebe Ez, ez, bon beti, bon beti, bon, eh, genin, sola dugu, berba gai bat hartuko dugu, beti, da gai bat dugu, eh, eta, eta gero, finituan zin hartzen dugu pote bat, beti uh, batek gertzen du biskotxa bat, gertzen batek uh, dutia, gertzen oh. Ah. eta hola, azken, azken uh, goi minutu do horren erdia, hola eh, zen dugu. Ah, hola hutsa da, ah. <laughs> gire horrean. <laughs> Kalkalatik batekin. Bai. Bururatu hain zin, nahi beste pausa bat egin, eta horre hautatu duzu Mikel Laboa, bo, errandi didazu nahi nuena hautatzea, odan, egia erran lotu dut pixka bat gure gaiari, gure eh, hitzak eh, kantua hautatzen baitut hemen, eh, bai.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 Ba, ba, ondotik badut, zerbait egiteko. Bai, bai, biztan da. Eiten ba, dugu pausa bat e, gure hitzak Mikel Laboaren kantu bai. unekin. Bai. Istan tarte, hori tarzen gure irratian Jean-Luc Mendizabalekin solasen ari girela. biegalez er haidian gure itzak esan berriz esan ez daitezela astu ez daitezela gal elur gainean txorian karinek utzitako arrasto sail ederra bezela zabalduz dira Gure itzak berriz esan Ez daite zelaztu, ez daite zelan Elur gainean txorian karinek Utsitako arrasto sail, ederra bezela esan eskoide ni nia zer diok isiltzen denak isiltzen denean zer diok isiltzen denak isiltzen Ez daite zela astu, ez daite zela lan Elur gainean txorian parinek Utsitako arrasto zeil ederra bezen hasi Ni dezai, zaitia zuinin baiden Son daltoa nor launtoko miseria sufrir tu Itzak, eh, Jean-Luc uh, Mendizabalekin girela eta hemen Mikel Laboaren kantu eder bat eh, entzuten ginuen. Gure itzak, gure eskora, eh, bultzatu nahi duzuela zuen maneran, manera xumean, uh, Zertan da hor, uh, doni baliru itzune eta aipatzen baituzu, hainitz kanpotiak bada ere, eskoraren uh, presentzia, zertan da, zure, zuretako? Uh. Bai, bon, eskuaren presentzia, uh, uh, eh, guretako honik ematxe maten dute, horrein azken urte egiten, uh, gazoak anitza latur dira hemen, erraten eh, dute, hemen donimanen, eta uh, eh, uh, eh, zailadaz, zerbait, uh, eskuaraz uh, egitea. Jendia, eh. uh, jendia, uh, uh, bon, kanpotik aldu dienak, ez dute, ematzi dute, piskat folk, folklorikoan bezala, eh? Erzen gaituzte. Men gero, uh, dut, pixkat, piskat, da, zaira da, erraten dut, zaila dela, gure eskora, eta hasten gerarik eskora zede, uh, beti um, presiono ez eh, ongi ikusiak, eiek eh, frantxesak dira eta frantxian gira, eta e, e, bakarrik frantxesez mintzatu behar da, e, hasten bali mazia zerbitezko egiten, bera ara erraten izute, ah, etxopena, etxopena, etxopena, etxopena. Ah, bai, sentitzen duzu hori. Ah, bai. Ba, berba, uh, piskat, azkainen gutxiago sentitzen hori. Eh, azkainan, zinpeten, zaran. Menen, gehien bat, doni manen, ziburu, hori uh, sentitzen Sintzen dut bai, hori. Ah, bai. Bo, nire, nere, uh, oain, oain dara, uh, antxo bi urte bizinatxela emaren ziburun. Eta eh? uh, bat hori, uh, azkainan, ez da, ez da, ez da amiste urakurik, ez eh? da eta ez da amiste urakurik. Gioten eh? zen, zen eskolaz, zen duzu eskolaz, zen duzu eskolaz, eta me, urruñan piskat, ere, urruñan hasten da, hm, ere, eh. eh, piskat. Hori, hmm? Eh, ere, urruñan ere piskat da, ere. Alta, reiten zu ladik doni banen loitzunen izan nintzen kafe gire famatu baten dendan, ez da, inaspaldi hori da eta ritu nintzen, nora, denek bazakiten eskola, uh, den dauktan. hortan, eta bezero batzu ere aldu eta iduitzen zaten zela, eta mm, senditzen zela kanpotearen ganik ere, batzu pasatzen baitziren, ere uh, eh, alde dantzizkoa, eta uh, eh, edera da, bakso uh, eh, haipatzen zinuan bisita hori egitean Norbegiako edo Suedeako turista horiek bezala, eta egzotismo zerbait baduela. Ba, ba, ba, da. Je తాగలో c'était మెహవ జ్యోతిష్మో అష్టంగరాలిక je సుతేష్ బలమైతే బుసత్య అయితే రిచ్ Franchise ah oui, voilà, vous parlez en bas, c'est bien, c'est très roulé, mignon, tout, tout, Mais qu'est-ce que vous dites C'est que c'est, hein, hein. Ah, ah. voilà. Ah, Eta zuak? Lanik bai, hori, nire presioa da, mhm. hor, mm -hmm. duzuna da, kafe egidea, eh? Bai? Hori manen. Bai. Eh, nena? Hori da, doza izendatu gabe, bena? Doza, hori, zago zehut. <laughs> Edo iman dara, edo iman dara izanin dizago zehut. Hala, mm. hori, toki batzu. Eh, oiek, eh, oiek, oiek, oiek, horiek sentitzen dute hori, eh? ni alderantziz. E, nik, nik dutzen ditu, eh, denda horretan, denek eskoraz bazakitela, ba, ba, ba. zat, ez zuen trabatzen gu eskoraz ari bai ginen, eta... Ah, bo, ongi da. Mm. Hm. eta de, eskolki aipatzeko, ziak ze, ze eskolki monta erabiltzen duzu ezuek uh, e, no. saldi horietan uh, zuen artean? Uh, lapurdiko, lapurdi batua, eh? lapurdi batua, zo, orain, eh, lapurdi, uh, lapurdiko eskola, eh? Baina gehien bat, eh, nahazten dugu uh, batuarekin. Eh? Eta, itxas bazter edo urhunean, azkaine, senpere eta xara eskualde horietan, bada, laike eskualki bat, behar, mentuaz batzuk pratikatzen dute ere hori? Ba, e, gure talien, bai, bada, eh, bai, bai, bai, e, azkenia, azkenia jake, hor, e, eskola zeitzenak eta bertako eskola, eh, eh, ba, ba, ba, e, abeatxa, e, e, ongi, nire honera andreare guina jara, eta andreake, bai, du, eskola, eskola abeatxa, e, hori eta ja, eta hori dutena asia pixkat, hori eta ja, dutena asia gehen bat, e, berak, e, Nafarroko, eh, berako eskolarikin hasia, dite, aniz. Ah, bai. Ha, eh, ah, bai. Ba, bai, bai, Trukaketak eta izan baitira, ba, eh, urtean, demoran, eta urtean ze, ba, urteetan zehar? Ba, eta familia, familia tikere, baitute, kusinak eta zenak beran, eta urtako. Hmm. Jean-Luc, Eskola Jean-Luc Mendizabal gurekin beti eta finitzeko, eh? kartean sartzen aldira, diendeak, kanpotik uh, zuekin harremanetan sartzeko, nora egin behar da? Bo, ma telefonoa, ma, ma ne, ne eh, badugu, badugu webgune bat ere, eh? webgune bat ere, Google itzamintza, eh, eh? Google itzamintza, web, web bat, uh, ikusten intzute argazkiak eta e, e, bi aldiak eta, eh? Gero, ene telefono ere, ene telefono ere, eh? eh? Ez dut atzeman itzamintza zuen, eh, zuen webgunea? Google itzamintza. Ah, bai, site.google.com uh, berda joan bai. Ba, ba, ba. Ah, itzamintza. Uh, Google ekin webgune bat egin. Bai, egia. E, ikusten dut hor, mm. simple-simplea eta hor telefono zenbaki guziak eta atzemaiten adituzue. Ah, ba, beti ba, telefono guziak eta bo, bon, telefonoa, ere, eh, eh. eh, zero xei, ogoita sortzi, berroita bat, zero xei, berroita saspi. Hala, eh? eta lurreder gelan egiten dituzue solasaldi horiek, eh? Lurreder gelan egiten ditugu, eh? Gure solasaldi, gure mm. solasaldi. dira, zeten horretan? Eh? Alo, guziz, eh? arratsaleko irutaik, e, eh, bostak arte. Eh, ez da, aktibo entzat egina hori ordean, eta hori horietan eh, nola egiten ah, hori bratzeko? Ez, ez, ez, ez, ez, guk <laughs> egin bat gizatzen. <laughs> no, gehenak zitiruan gira eta bortakotz. <laughs> Bo, gero, mintzaliak egiten maizugu, bo, mintzaliak egiten dugu, ahatzeko zazpitan, eh? Bai, ah. horiak bai. Ah, ba, mintzaliak bai, badira biti posibilatziak, eh? Kantu zariziste ere, ere, batzutan? Bez, gure italian ez. Ez? Ez kantariak. Ai. <laughs> Entzun zitute, eh, kantuak pasatzen ari zirelarik, eh, ari zinen zure buruarekin kantuz pixka bat. <laughs> ah, bo, bo, bo, ni, bo, ni, bai, ni maite butze kantua, bitia. Ba, ene semia ere, eh, semia kantaria dute. De, Nor da, ah, zure semia? Maite mendizabala. Ados, ari da talde batean? Ez da, goi, ari, ari, ari, ari, ari, ari, ari, uh, misletxeko parekin, eta anik entatu du, julen uh, atxarrekin, Aba, aba, lagunak die handiak dira. egin zuten, ezakit ez bat duzunez, disko hori, uh, kantuak, ez dakit, kantuak, zen, zen egina, kantu bat, diska bat egin zuten, egin zuten konsertu batzuk, hemen engualdien gehien bat egin zituzten kontzertu batzu. Mhm. Eta, eta uh, eh, Belasagarrekin, uh, eh, Jan Bali Bertran eta Ah, bai. Eh, ah, ah ba, zien talde pulita, Eta Michele Txikopar, eh, neska bat ez eba zen, mai ber, bere. Uh, eh, bat, bai. Maiter, nafartara, meto zantza, edo la? Ah, zantza, oui. Zantza. Maiter, zantza. Bai. bai. bai Eta zure eh. semia da mm, baratze gintza biologikoa nahi dena? Ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba. Loturako egiten ditut. <laughs> Konexioak. Okina, okina. Okina. Okina. Okin musikaria. Oxi, gantaria, musikaria. Eske... Uh, eta horrein mo, badu, lanan iz badu, momentu untan, eta, oen dara bi urte piskat, uh, eh, ez du hastedik, uh, eh,